بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا biz rasul akram qiblimizdir makka haram bayat berdik uchun Rabbimiz qil sabit qadam imomimiz. Turkiston Islom partiyasi Islom ovozi radio anglitish bo'limidan anglitishimizni boshlaymiz. Rabbimiz uchun Rabbimiz qil sobit qadam imomimiz Rasul akram, tablimizdur Makka haram. bayat jihod uchun rabbimiz sobit qadam ulug' robbim sango hamda shirlar bilan makon berding sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berding ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilinib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim Görəlişik أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz bu qatimliq radio anglatishimizni mujohid musab va mujohid abdul karimning yetakchiligida elib boramiz bugun ijriya 1935 ming yili jumadiyal ulaning 11 kuni payshanba ya'ni Miladiya 2014 ming 3 yili oyning 13 kuni Tovanda Jumadiyal uğlanın 4 kunidan Jumadiyal Cumadiyyəl 11 kunigacha bo'lgan anglatishimizni anlatışımızı sunamiz. Sizlarga bu haftalik anlatmoqchi bo'lgan sahifalarimiz tövəndikicha. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي Anlatışımızın sirat qismida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin tarihi okup beriladi. u bu qatim quraysh doirlari e'lon qilgan zo'r miqdordagi mukofotni qo'lga keltirish tamasida rasululloh va abu bakrni izlab chiqqan u rasululloh bilan yuzturani ko'rishib fikrlashgandan keyin shu yerning o'zidala billa chiqqan 70 kishi bilan musulmon bo'lganligini e'lon qildi va darhol beshidagi sallisini olib majlisiga chigib aminlik va tinchlik alsi jahonni adli adolatga to'shqizish uchun keldi deganni bildiradigan alam qilib ko'tarib oldi Bu qatimliq anglatishimizda amirimiz Abdulloh Mansur akining kunning jihodi to'g'risida bergan bayonotini huzuringlarga sunamiz. Bilinglarki, shahidlarning qani hargiz bekor ketmaydi. Balki shahidlarning qani jihad yiqlig'isi bo'lib, har tomchidan o'nlagan mujohid jihad safiga qatiladi. Mana biz shahid bo'lib turibdik. Afg'onistonda eng ilg'or qurollar sahibi bo'lgan NATO boshliq Al-Salib qo'shinlari fidoyi mujohidlarning hujumlaridan o'zini qo'g'diyolmay qochmoqda qarindoshlar alhamdulillah islom ummati atom qatorli qirg'ich qurollarga ega kofir qo'shinlarga robbi uchun payg'ambari uchun aqidi uchun o'zini fidoyi qila islom erkaklarini yetishtirdi ulug' alloh fidoyi o'g'il qizlarni tug'ib tarbiyalaydigan onalarni ko'paytib bersin qarindoshlar Anglitishimizning islomiy davlat qismida mujohid qarindishimiz Abdurahmon G'ozining o'zida bor bo'lgan kuch-quvvatni chiqarish to'g'risida qilgan da'vatini huzuringizga sunamiz. Yo'limizning uchini ko'rdigan kichik maqsadlarga chiqib qolgan kishilar emas. Islomiy xilofatning ul asosi bo'lgan kishilar inshaalloh. Islomiy xilofatni mana mush uyga o'xshatsak, haqosinglar mush uyni ko'tarib turgan to'rt tom yoki turk bunda kishilarda yuqori himmat bo'lishi kerak bunda kishilar oldiga minish kerakki keyin qaramaslik kerak birodarlar chunki islomiy she'r qismida mujohid qarindishimiz sobitning jahon hayron yigitlardan nomli she'rini huzuringlarga sunamiz joni etib taqdim kuchun rahman tukib qonin bu jihatni qilgan qoim jahon hayron shahidlardan sağlamlıq səhifimizdə payg'ambar tibabətinin özündülərini huzuringlarga sunamiz Vaba har bir musulmon uchun shahidlik maqomini beradi tibiblar nazarida vaboning alomatlari mundaq. u odam o'ladigan yomon sifatlik işıq bo'lib butun bədən qizib qattiq og'riydi odatdagidan alohida ishib ketadi atrofdagi nərslər qora yeşil va rangsiz bo'lib ko'rinadi Bədən teshilib jarohat paydo bo'ladi asosan uch joy yiringdaydi qo'ltiq burunning uchi va gardan ya'ni patoq hijrat xotirlari va sarguzashtlar sahifamizda mujohid qarindoshimiz abdulqahirning sarguzashtlarining davomini huzuringlarga sunamiz inshaalloh mishal ko'rayotgan izzatni inshaalloh pat arada turkistondan inshaalloh ko'rib qolsin shu bizning ustimizdan shu turkistondagi shu qarindoshlarimizning ustidan zulm qilayotgan badbaxt xitoyning bishig'i dastlab turib inshaalloh kibrlik bilan kerilib turib shu ilgari bizga qilgan zulmlarninki qisosini oldigan kunlar inshaalloh pat arada yetib keladi faqat faqat allohga bak oson bak oz qoldi vaqt lekin inshaalloh jamoat ichidagi yangiliklar sahifasida bu haftada jamoat ichida bo'lgan yangiliklardan barliq qarindoshlarimizni inshaalloh xabardor qilamiz oxirida xalqaro va rayon xabarlari aziz radio anglag'ich qarindoshlar diqqatinglar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixida bo'lsin rasululloh uchinchi yo'lda bularga suraqa ibn molik yetishib olg'ili tos qoldi suraqa mundoq degan bir kuni man o'z qavmimiz bani mudlis jamoatining so'rinlaridan birida o'ltiratdim sirtdan bir odam kirib so'rinning beshida o'ri turdi va ey suraqa man boya dengiz sohili yo'lida ketayotganlarni ko'rib qoldim u cho'qim muhammad va uning sabdostirimikin deyman dedi bu rasulullohning qadiddan o'tayotgan chig'i edi chunki bani mudlijning manzili qadir Rabiqqa yaqin yerda edi suraqa mundoq deydi man shu hamonla ularning rod shular ekanligini jazm qildim lekin man uningga ular san deganlar emas san cho'qim hozir mush yo'ldan o'tib ketgan paloni pistonlarni ko'ribsan deb qo'ydim Ondan birdam o'zimni zo'rig'i besib o'ltirdim. Keyin so'rimdan asta sug'urilib chiqib uyga kirdim va uydagi xizmatchi dedikimga otni olib chiqib orqadagi qum dovisining kaynida tutib turishni buyurdim. Ondan qo'limga nayzamni olib, uyning orqa tarafi bilan nayzining uchini tutib so'rigan holda yugurib chiqdim. Hatto otning yeniga yetib kelibla mingan peti iz qo'g'latib qo'yatdim. Ot puchqandek chepib mo'ratdi. hatto bir chog'da ularga yaqinlab beribidim tuyuqsizla etim putlashib yiqildi man uning ustidan mo'llaq etib yiqildim shuning bilan man o'rnimdan tasirab turib qo'limni yenimdagi o'qdonga uzatdim va uningdan bir qancha tal pal o'qlarini chiqarib man ularga yetishalaymanmi yo'q deb pol silib boqdim afsuski pal o'qi man arzu qilgandek chiqmadi shuning bilan man pal o'qlariga parvo qilmay yanla etimga minib choptirishga boshladim мен man yaqinlab yaqinlab rasulullohning qiroatini anglayoliqdak o'rniga yaqin kelividim tuyuqsiz etimning ikki puti tizig'icha yerga petib qoldi rasululloh menga qarabmi qo'ymaydi abu bakri pat pat qaraydi man ot ustidan yerga do'mlab tushdim o'rnimdan turib otni devatdim ot putini yerdan nohiti tasti tortib qomatini ruslavidi uning oldidan go'yo qora tutundek vahimlik bir chang to'zang osmonga ko'tarildi shuning bilan man yenimdagi pol o'qlarini o'rib yana sinab ko'rdim natija mening ko'nglimdagidek chiqmadi shunga man ularga omonlik e'lon qildim ular to'xtadi Шуның белән мен этимгә минеп, уларның янына бардым. Мен мені алғы үлгірләшін тосып қойған баянқы аламәтлеріні көріп, Расулуллахның бұл іші чоқым ғалды қылыдекен деген қарашқа келген едім. Шуңа мен Расулуллахқа, «Ей Расулуллах, Құрайшлар сені тұтыш үшін нұрғын мұкапатларыны илан қылды», дедім. Вә оныңға адамларының оларыны қанчылық тәқазалық білән үздішіп кеткенлікіні хабар қылдым. va ularga yanimdagi ozroq ozuqliq va lozimatliklarni elib olishga tanlavidim ular buni qabul qilmadi ular faqat mandan biz bilan uchrashganligingni yushirg'in deganni o'tindi yana man rasulullohdan menga omonlik xati yozib berishni so'radim u omir ibn fuhayrga menga bir tol charmi raxtga omonlik xati yozdirib berdi ondin uloqlarga minishib jiddiy yurib ketishdi abu bakri roziyallohu anhudan naql qilingan bir hadisda u mundoq degan biz yo'lga chiqaverdik holbuki mushriklar bizni qattiq izlayotdi shundoqdimi bizni so'raqa ibn molikdan boshqa hech kim bayqiyolmadi u bizga ot bilan yetishib oldi bu chog'da man ey rasululloh mana izqovliqchilar bizga yetishib oldi degan edim rasululloh xotirjam bo'lg'in alloh biz bilan billa dedi Suraqa qaytib ketdi. U kishilarning to'xtamay izlayotganligini ko'rib, "Men sizlarga vakolatan xabarning rost yolg'onligini aniqlab keldim. Bu atrofda hech gap yo'q" deb kishilarni izlashni yondirishga boshladi. U kunning atigini Rasululloh va Abu Bakrga qarshi kurash qiluvchilardan edi. Kashliki bu ikkalasini qo'g'daydigan posibonga aylandi. 4. Rasululloh shu peti yo'l yurib Hatto bir chaqda Xuzaa qabilasidan Ummu Ma'bad ismli bir ayolning kəpsinin yanidan o'tdi. U çidamçan, olijanob ayol bo'lib ashu sahrodagi kapisida tirikchilik qilib o'tatdi. o'tgan kechkalarga osh va ussizlik berib yo'lga salatdi. ular Ummu Ma'baddan "Yeningizda yeydigan bir narsa bormi-kin? deb so'rgan edi u azbiray xudo agar yenimda ozroq bir narsa bo'lgan bo'lsa edi hargiz sizlardan aymaytdim qo'ylar bo'lsa o'ruq dedi shu yili haqiqatan qurqoqchilik va qahatchilik yuz bergan yil bo'lgan edi shuning bilan rasululloh kapining bir chetida beshini tuvan chilib turayotgan bir qo'yni ko'rdida bu nima qo'y ey umu ma'bad deb so'radi umu ma'bad u o'ruq ovorliqidan hamrohlaridan ayrilib qolgan qo'y dedi rasululloh Uningda sut bormidi? degan edi Ummu Ma'bad. U degan bak avara, sut chiqishi ehtimoldan bak yiroq, dedi. Rasululloh Әмсі uni mening sig'ishimga ruxsat қыламсан, дебеді Умму Мәбәд, Albatta, ota-onamning хаққыды tutdim. Agar uningda sut bor deb qarsang, ming мәртібі sig'ib алғын, dedi. Rasululloh u қойның әмшкіні qo'li bilan silab, Бисмиллахи рахмани рахим, nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman deb duo qilib edi shu on hilqi qo'yning amchikidan sut etilib chiqib qo'lga to'kilishga boshladi shuning bilan rasululloh bir qancha odamga taom sig'digan bir ora qachini akilib u qo'yni seg'ishga boshladi birdamdila qochining yuziga qaymoqlar laylidi rasululloh sutni oldi bilan hilqi ayolga sundi u ayol ichib qondi ondan yenidigi hamrohlarini sug'ordi ularmı ichib qanishdi. Eng oxirida o'zi ichdi. Yana sig'ib qochini liqmuliq atdi va u sutni hiliqi ayolning yeliga qo'yib yo'lga ravon bo'ldi. Uzoq o'tmay u ayolning eri Abu Ma'bad uruqliqidan qadam olishga majoli qolmagan bir qancha tal shohboy sog'liqni haydab paydo bo'ldi. U uyidagi sutni ko'rib hayron qoldi va bu sutni nadim paydo qilding? Uyda qolgan qo'y uruq avor tursa, uyda uningdan boshqa sig'im bo'lmasa deb so'radi ummu mabad yo'q alloh bilan qasam qilamanki boyatin bizning chidirimizga muborak bir kishi tushib o'tdi u mundoq mundoq so'zlarni dedi va palon palon ishlarni qildi deb rasulullohni bir qur tunishtirib edi abu mabad azbiroy xudo qurayshlar izlayotgan kishi shu bo'lib qolmasin yana ey umu mabad uni manga tafsiliyroq tunishtirg'ina dedi shuning bilan Ummu Ma'bad Rasulullohni go'yo ağlığıçını o'z ko'zi bilan ko'rgandek hissiyotga keltiradigan yuqori fasohatlik so'z mahorati bilan sifatlab berdi. Bu chog'da Abu Ma'bad Alloh bilan qasamki, Qurayshlar gapini qilib yurgan kishi cho'qim shu ekan. Men uningga hamsuhbat bo'lay degan edim. Fursat bo'lsa cho'qim shunday qilaman, dedi. Shu kunlarda Makkada kishilar g'oyibdan bunday bir yangroq ovozni angladi. Ammo uning e'tiqodsi ko'rinmaydi. iloha qil marhamat ummu ma'bad uyiga ikki sabdosh hamnafas qadam qo'ygan kuniga qadinoslar mung'dishib ravon bo'ldi yo'liga nijot topqoy har kishi hamroh bo'lsa uningga ey qo'say avlodlari nima ketdi qo'lingdan ketib qoldi ulug'luq tan qilinmas narsaga xor bo'lib bani kab ayollarcha bosh egar makonlari g'animat musulmonu mo'minga so'rasanglar ulardan ummu ma'bad aytidi mendan ko'ra savolni qo'yinglarchu qo'yimga asma binti abu bakri mundoq degan biz rasulullohning qaysi tarafga yuzlanganligini bilolmay qolgan edik pushtin tut bir jin makkaning tuvan tarafidan yuqorqi misrolarni o'qib paydo bo'ldi odamlar so'zi bor o'zi yo'q bu ovozga agishib mingshatdi hatto u makkaning yuqorqi temi tarafiga chiqib ketdi biz shu on rasulullohning qaysi tarafga yuzlanganligini ya'ni madinaga qarab yo'l olganligini bilib oldik beshinchi safar davomida rasululloh abu buraydiga yo'liqdi u qavmi jamoati ichida katta obro'yli kishi edi u bu qatim quraysh doirlari e'lon qilgan zo'r miqdordagi mukofotni qo'lga keltirish tamasida rasululloh va abu bakrni izlab chiqqan u rasululloh bilan yuzturani ko'rishib fikrlashgandan keyin shu yerning o'zidala billa chiqqan 70 kishi bilan musulmon bo'lganligini e'lon qildi va darhol beshidagi sallisini elib majlisiga chigib aminlik va tinchlik alsi jahonni adli adolatga to'shqizish uchun keldi deganni bildiradigan alam qilib ko'tarib oldi 6. madinaga borg'uchi bo'lgan orliqda yana rasululloh zubayr ibn avvon bilan uchrashdi u musulmonlarning shomdan qaytib kelayotgan tijorat karvoni bilan billa edi u rasululloh va abu bakriga birdan oq raqtni to'nkaygizib yo'lga soldi تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح Aziz radio anglığıcı qərindaşlar, diqqətinizlər kunning cihadı to'g'risidagi bayonoti bo'lsin. Turkiston mujohidlari Allohning muvaffaq qilishi bilan milodiya 2014 yili 1 mart kuni Xitoylarning yildi bir qatim chaqiriladigan mamlakatlik ishki yig'in arpsida o'zlarining issiq qonlari orqali Shi Jinping boshliq Xitoy rahbarlariga amaliy signal berdi. o'zlarining Alloh oldidagi majburiyatini tunigan o'llagan islom erkaklari kunning shaharlik vokzalda soqchi va hukumat ishlamchilariga hujum qilib, Xitoy taratqullarining xabar qilishicha 29, lekin chet el taratqullarining xabar qilishicha 100 dan ortiq kofirlarni jahannamga uzatdi. Mana bu amaliyot Xitoy rahbarlarining ikki yig'in jarayonida Sharqiy Turkistonda yurgizilayotgan razil siyosatlarni qaytadan muzokara qilib olish uchun berilgan qimmatli taklif. Bu amaliyot qahramonlari o'zlarining issiqqani bilan Xitoy rahbari Shi Jinpingga tuvandagi takliflarni qildirdi. Қытайлар Шарқ Түркістан мұсылмандарының тажалысы düşмені. Кәпір Қытайлар Шарқ Түркістанда қарсы елінмеген. Бұндан кейін һәм қатты қарсы елінмейді. Қытай пұқраларының Шарқ Түркістандағы мәвжудиеті мұсылманлар қарсы жан қылғыш әскер білен ұқсаш. Шұның үшін жан майданын қалмайдыған әр қандай Қытай пұқралары Шарқ Түркістанды тәрк етсін. Ikkinchi, biz musulmon, musulmonlarning avlodi, Sharqiy Turkistondagi islom va uning ahliga qilingan tajovuzchilik bizni mujohid bo'lishga dinsiz xitoylar qayerda bo'lsin gadallarga qilich chipshiq turtki bo'lgan birinchi omil islom ummati zulmga sukut qiladigan ummat emas balki zulmga uning o'xshi bilan javob qaytiradi va qisos oladi shuning uchun islom va musulmonlar qarshi yurgizilayotgan barliq siyosatlarni darhol to'xtat uchinchi musulmonlarning naslini yo'qotishni maqsad qilgan filolliq tug'ish siyosatini amaldan qoldir to'rtinchi musulmon o'g'il qizlarning axloqini buzish ularni dindan yiroqlashtirib аталмыш Қытай мәдениетін үгітіш мақсат қылынған Қытай өлкелерге Шинжан сыныпы намы білән сәпілініп атқан оқығушылар мәжбүрі ішлемшілікке тұтылып Қытай өлкелерге өткіліп атқан оғыл қызларымызды хамисі болған ата анасы қайтырып бәр. Оланы Қытайлаштыруш сиясыдын бошат. 5-ші, Ясидин тартып Қытайлаштырушына асас қылған Қытай тілі мәарифін әмелден қалдыр. 6-ші, қараңғы тұрмаларда азап чекіп атқан ислам авангардтарын қойып yettinchi sharqiy turkiston boyliqlarini oshkora va yushirin bulantilan qilishni to'xtat bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah الذي قال في القرآن الكريم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم والصلاة والسلام على رسوله الذي قال في حديثه لقد جئتكم بالذبح وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين turkiston islom partiyasi yaqindan beri sharqi turkiston va xitoy ichida olib berilgan jihodiy harakatlarni qo'llab quvvatlaydi va bu jihatlarning texmi unumlik texmi barakatlik bo'lishini allohdan tilaydi shundoqla bu jihodiy harakatlarda allohning kalimasini ustun qilish yo'lida shahodat ne'matiga erishgan qarindoshlarimizni tabriklaydi ularning oilasidagilarga sabrni tavsiya qiladi Asrga tushib qolgan qarindoshlarimizga allohning chiqish yo'li berishini tilab duo qiladi aziz mujohid qarindoshlar kunning jihodi qahramonlari xonlik qo'rshagan islom ummatiga izzat bag'ishlagan islom qo'rg'onlari biz sizlar bilan billa sizlar yoqqan jihod mashili cho'qim musulmonlarning qalbini yo'ritadi bugun sharqi turqiston mujohidlari ilg'or qurollarga ega xitoy tajovuzchiligiga qarshi qilich pichoq va to'qmoqlar bilan jihod qilgan bo'lsa Ulug' Robbimiz Alloh pot yaqinda gardankash Xitoylarga qarshi optimatlar bilan jihad qiladigan fursatlarni beradi. Bilinglarki, shahidlarning qani hargiz bekor ketmaydi. Balki shahidlarning qani jihad yiqlig'isi bo'lib, har tomchidan o'nlagan mujohid jihad safiga qatiladi. Mana biz shahid bo'lib turibdik. Afg'onistonda eng ilg'or qurollar sohibi bo'lgan NATO boshliq Al Salib qo'shinlari fidoyi mujohidlarning hujumlaridan o'zini qo'g'day olmay, qochmoqda qarindoshlar alhamdulillah islom ummati atom qatorli qirg'ich qurollarga ega kofir qo'shinlarga robbi uchun payg'ambari uchun aqida uchun o'zini fidoyi qila oladigan islom erkaklarini yetishtirdi ulug' alloh fidoyi o'g'il qizlarni tug'ib tarbiyalaydigan onalarni ko'paytib bersin qarindoshlar bilinglarki xitoylar qancha vahshiylatsimu bizni faqat shahodat ne'matiga erishtirib qo'ydi xitoylar o'limni shundoq yomon ko'radi Ammo biz shahidlikka erishish uchun ulumga tashlanamiz. Mana bu Xitoy askarlari umr bo'yi mashq qilib erishilmaydigan oliy ruh, ularni besib tushadigan shijoatli kayfiyat, shundoqla eng ilg'or jang taktikasi. Turkiston Islom partiyasi 2008 yil 7-oyning 21-kuni 29 qatimliq Beijing Olimpik arabisida dal Kunmon shahrida 3 avtobus portlatish amaliyoti olib borgan. Allohning muvaffaq qilishi bilan mujohidlarimiz 2014 yil 1 mart kuni ham Kunming shahrida ikkinchi qatimliq askariy amaliyot qildi. Sharq Turkiston va Xitoy o'lkalarida olib berilayotgan jihodiy amaliyotlar Xitoy kommunist hokimiyatini sarosimaga solib, terror nomi bilan xos qonun tuzum bekitishga turtki bo'lgan bo'lsa, Xitoy fuqarolari 65 yildan beri davlat xarakterlik bulang-talangga uchrayotgan mustaqil Sharq Turkiston davlati va kommunist hokimiyat shinjong deb atvogan u zamindagi musulmonlar ustida yurgizilayotgan zulm istamlar to'g'risida fikr qilib baqish kerak sharqi turkiston vang jang deganda xitoy rahbarlarining va ularning urug' tuqqanlarining navatlashib hosil oladigan munbat tupurqiga aylanmoqda umumiy xitoylarga deydiganimiz hokimiyatlar aqlsizlik qilib uyg'ur musulmonlarga xususan ularning dini hujum qildi mana bu jihodiy amaliyot kupurligiga ittirilayotgan musulmon yoshlarning kofir xitoy bo'g'ichi shahid bo'lay degan nidosi amaliyotda dunyoning qaysi yerida bo'lsin musulmonlarga qarshi dushmanlik butkul islom ummati bilan dushmanlashganlik xitoy hokimiyati bir milliard uch yuz million xalqni bizga qarshi yordamga chaqirsa bizning yordamchimiz alloh va butun dunyodagi islom ummatidir aziz sharif turkiston musulmonlari xitoy hokimiyati gelini maylab bir qo'lliq tarbiyalagan sotqinlarning ranglik tashviqotlariga aldanmanglar xitoylarga ajallik zarba berayotgan mujohidlarimiz islom to'nini kiyib olgan bakir mahmud abduraqib tumur juma tohir ablimid damolli qatorliq kommunist mollalarning biljillig'inidek tinchlik dushman emas balki haqiqiy tinchlik uchun o'zining emas allohning kalimasini oliy qilish uchun jihod qilg'uvchilar aziz sharq turkiston musulmonlari mujohid o'g'lonlaringlarni yordamsiz tashlab qo'ymanglar alloh taolo xitoylarning shuncha zulmlaridan keyin turkiston musulmonlariga izzatiga qaytish fursati berdi alhamdulillah hijrat jihod mashili turkiston diyoriga nur chechishga boshladi qo'shnimiz afg'onistonda bo'lsa islomiy hokimiyat qoyim bo'lish oldida turibdi hammaylan birdek fursatni g'animat bilib jihod karvoniga ulashib vatanimiz sharqi turkistonda va har qaysi Xitoy shaharlarida hakamur Xitoylarga qarshi jihad ibodatini ahyo qilaylik. Islom va musulmonlarning dushmani Xitoy kommunist hokimiyati. Mana bu va buningdan ilgari Sharq Turkistonda elib berilgan jihodiy amaliyotlar tehi boshlanishdir.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 aytish bilan so'zimni boshlayman mana ilgari biz qarindoshlar filmlarda ko'rgan biz havas qilgan shu qarindoshlarning qetiga qo'shilishni orzu qilgan birodarlar bunaqasinglar chechenistonning filmlarini ko'rsak afg'onistonniki tag'ildi ketib qolgan mujohidlar filmlarini ko'rsak havas qilgan to'q ko'zlarimizdan yoshlar quyilgan shularning sepiga qo'shilishga mush dunyoda bir nisb bo'lama deb shuni ko'z oldimizga keltirsak yuraklarimiz o'ynab ketibdi shu qarindoshlar qolsinlar qarindoshlar birodarlar ham borgan sir biz o'limga qarab yaqinlab ketib boramiz yana bunchalik qanchalik o'ltira olamiz allohu alam shunga alloh taologa yana bir qitim cheksiz hamdila aytaylik allohninki kalimasini ustun qilish iloi kalimatulloh uchun chiqqan menda qarindoshlar bilan birga o'tirganligimizga cheksiz hamda sanolar aytaylik alloh taoloninki bizni inson qilib yaratganligiga va shu insonlar ichidan bizga iymon ato qilganligiga va shu iymon ato qilgan kishilarning ichidan bizga hijrat jihad ribot ne'matlarini ato qilganligiga bir hamd etib shu yusidan ham bir azroq bir iymonlashib o'ltasa qarindoshlar demakchi biz alloh subhana taolo qazilab qarindoshlar alloh taoloning bergan ne'matlariga uning shukronasini qaytarib bo'lolmay dunyodan ketib qolamiz endi bizga bergan iymon hijrat jihod ribot jamoat bu ne'matlarning javobini qaytarish bizning bir butun hayotimiz bunaqa yetmaydi bunaqa yetmaydi bizga bergan ne'matlarning javobini qaytirib jannatga kirish emas allohning fazli marhamati bilan mag'firati bilan jannatga kirimiz birodarlar endi bugun biz qarindoshlar asosli to'xtalgan tema alloh subhana taoloni qur'oni karimdagi billah la yukallifullohu nafsan illa ma ataha mush oyatga mufassirlar qandaq tafsirlarni berdi har qaysi mufassirlar buni hayotimizga qandaq tadbiqlaymiz mushaqda bir to'xtalib o'tib ketsak La yukellifullahu nafsan illa ma ataha. Ya'ni tarjimasi Alloh subhanahu taolo inson ato qilgan narsalarga taklif qiladi degan mazmunda. Bu sura taloqda kelgan oyat bo'ladilar. Buningga mufassirlardan Ibn Abbos, Muqotil, Imom Bag'avi donliq mufassirlar bu. Bular asos jihatdan az to'li kalimalarda azroq farqi bor, lekin ma'nosi chong farqlanmagan holatda bunday tafsir bergan. La yukallifullohu nafsan illa ala qadri ma atahu minal mol. Ya'ni Alloh subhanahu taolo bir jonni mol mulkdan, ha, mushuningdan uningga bergan narsaning miqdorida shuni sarf qilishni taklif qiladi deyapti. Ham sura taloqdimi shu iqtisodi kengroq, iqtisodi jiqroq kishilarningki ayol bolalarga jiqroq iqtisod qilish, iqtisodi tarix paqirroq kishilarning ayol bolalarga o'ziga yarasha nafi qilish to'g'riliq kelgan oyatning keyindan la yukallifullohu nafsan illa ma ataha degan oyat kelgan undan boshqacha desa imom tabariy la yukallifullohu nafsan illa ma toqat degan tafsirni bergan insonninki toqat yetadigan narsalarga alloh subhanahu taolo taklif qiladi taklif qiladi degani tushunyapmansizlar shu ishni qilishga buyuriydi demakchi qilmasa savol so'rab qoladi degan gap endi imom roziy La yukallifullahu nafsan illa ma a'taha min ar-rizq. Musha tafsir bergan. Ya'ni insonni uningga bergan rizq miqdori bo'yicha sarf qilishga, chiqirishga, ishlatishga taklif qiladi degan tafsir bergan. Hamda rizqning doirasiga birodarlar nihoyatda jiq narsa kirib ketadi. Undan boshqa Ibn Kasir rahimahulloh La yukallifullahu nafsan illa ma ataha degan sura Taloqdagi bu oyatga sura Baqaradagi Estaizu billah, la yukellifullahu nafsen illa vus'aha degan oyatni berdi. Ya'ni uning Alloh subhanahu taolo bergan narsalarga taklif qiladi degan oyat bilan uning taqati yetadigan, kuchi yetadigan narsalarga Alloh taolo taklif qiladi degan bu ikki oyatni Ibn Kasir rahimahulloh bir-birini tafsirlaydi degan. Bu chog'da ma'noni oyat keng yuksak birodarlar. Unda qo'shib biz la yukallifullohu nafsan illa wus'aha, ya'ni insonning taqati yetadigan narsalarga Alloh taolo taklif qiladi degan bu oyatning tafsiriga qarab baqaylik. Buningga ibn abbos roziyallohu anhu la yukallifullahu nafsan minat illa toqataha degan tafsirni bergan ya'ni toatdan uni taqt etadigan ish taklif qiladi degan tafsirni bergan jamoatchilikda amir va ma'murlik ishlar bo'ladi buningda taqtimiz yetgan ishga biz itoat qilib minishimiz chiqadimi aytadi agar taqtimiz yetgan darajada itoat qilmasak so'rildimiz degan gap undan boshqa muqotil la yukallifullohu nafsan illa vus'aha degan bu oyatning tafsiriga la yukallifullohu minal amal illa ma ataqa degan tafsirni bergan. Ya'ni har qanday bir jon egisini Alloh subhanahu taolo har qanday bir amaldan uning toqat etadigan narsaga taklif qiladi dedi. Ma'ni bek kengayib ketdi birodarlar. Qanday bir shar'iy durust bir amal bo'lgan bo'lsa, mushuningdan uning toqat etadigan narsalarga Alloh subhanahu taolo taklif qiladi. Shu kishi bejirmagan bo'lsa taqdir qilgan turug'liq alloh taoloningki savol so'roqqa duchor bo'ldi, jazosi uchraydi degan gap xo'sh biz yuqorida biz to'xtalmoqchi bo'lgan la yukallifullohu nafsan illa ma ataha degan mushu oyatga har qaysi mufassirlarningki qandoq tafsir berganligini bir ko'rib o'tib ketdik a boshqa mufassirlar mufassirlarmi yuqorgi tafsirlardan chiqsiq ketmagan ekan asosan mushu mazmunlarda azroq gapning shakli o'xshaydi lekin mohiyati cho'ng farq qilmagan holatda tafsir bergan ekan birodarlar Endi qarindoshlar, agar biz la yukallifullohu minal amal illa ma ataqat degan tafsirni tutadigan bo'lsak va la yukallifullohu illa ma taqat degan tafsirlarni tutadigan bo'lsak, birodarlar, ya'ni insonning taqat etadigan yoki insonning har qanday bir shar'iy amaldan uning taqat etadigan ishlar Alloh taolo taklif qiladi degan mushtafsirlarga qaraydigan bo'lsak, birodarlar, biz Alloh taolaningki kalimasini ziminda ustun qilamiz jumladan bizga bakrak vojib bo'lgan vatanimiz sharq turkistonni xitoy dinsiz kommunist kofirlarninki qo'lidan tortib chiqib burungi o'zininki islomiy xilofat davriga qaytiramiz degan mushu maqsadlarda yig'ilgan mushunda mujohidlarga nisbatan birodarlar bu oyatlarningki mazmunni birodarlar hayotimizda ijro qilish to'limiz urib qoladi o'zimizni odatdagi bir o'zininki tijorati yoki mush amal ibodatlar bilan o'tayotgan kishilardan birodarlar farqliq gadrimizda yukimiz ig'ir mas'uliyatimiz qattiq bo'lgan kishilar deb his qilaylik birodarlar alloh taolaninki la yukallifullohu nafsan illa ma ataha degan mush oyatiningki ro'yi yashab shu oyatga amal qilib o'tib ketish birodarlar bizdek yuki ig'ir kishilarga to'lim zarur to'lim zarur qarindoshlar chunki biz yoki bizning avlodlarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning maniji ostida qurilgan uningdan keyingi xulafoi roshidinlar to'rt xalifa qoldirib ketgan shu xilofatni biz tiklamoqchimiz bunda qarindoshlar demakchi bizning yukimiz eg'ir mening qaysilar taqdim etadi qaysi qobiliyatim bor o'zimizdan sayli agar unda qolmaydi ekan nomulug supurus xuruq kishilar bo'lib qolamiz qarindoshlar Amaliyatimi alloh va taolo bayda bitib ketdik jiq insonlardan taxminan hozir 7 milliard nupus vaqa ekan ziminda inchki statistik qilsan vallohu alam sakkiz milliarddan to'qqiz milliard inson bo'lishi mumkin birodarlar oyatlarning gapini qilyapman mana shuncha milliard insonning ichidan iymon islomga musharraf bo'lgan qanchalik besh qancha emas mana qarab beqinglar u radio televizor uning sizni bila olamiz birodarlar qanchalik kishilar alloh taologa osiy bo'lgan holatda alloh subhana taolo qadr qimmatini ko'tarib u insonninki maloik farishtalarga sajda qildirib va o'zi tarafdan payg'ambar avatib yetti qat osmonning ustidan qur'on nozil qilib mening rahmatimga erishadigan yo'lni tepib deb yetti qat osmonning ustidan birodarlar oddiy ish emas mau oldimizdagi biz zaminning ustidagi bir kishi bergan kitob emas u yetti qat osmonning ustidan alloh subhana taolo nazar tashlabdi kimlarga musulmonlarga xo'sh shu musulmonlar ichidan haqosillig'i yana bir qator yana bir inchilik nazar tashlab hijrat jihod ne'matini beribdi alloh taologa bir suyimlik bandikamiz birodarlar alhamdulillah deylik cheksiz hamdila aytaylik demakchi alloh subhanahu taolo tanlagan alohida bandalar aqosinglar qarindoshlar biz bo'limizning uchini ko'rdigan kichik maqsadlarda chiqib qolgan kishilar emas islomiy xilofatning ul asosi bo'lgan kishilar inshaalloh islomiy xilofatni mana mush uyga o'xshatsak haqosinglar mush uyni ko'tarib turgan to't tom yoki turk. bunday kishilarda yuqori himmat bo'lish kerak bundaq kishilar oldiga minish kerak keyni qaramaslik kerak birodarlar chunki yuk egri yo bizning qo'limiz orqali qurilar shu islomiy xilofat yo bizdan keyingi bir avlod qoladi yo undan keyingi avlod qoladi alloh subhanahu taolo qachoniki ziminda bir ixlosman sahobi kiram raziyallohu anhuga o'xshash ixlosman shu xilofatni qurgandan keyin shu saqlab tura oladigan va uni davomlashtira oladigan jihodning mevasini boshqalarga setib o'tmaydigan tattirib qo'ymaydigan xiyonatkor bo'lmagan samimiy sodiq kishilar bayqab inshaalloh buyurdi bu ne'matni inshaalloh alloh subhanahu taolo zimin yuzida haqiqiy erkak rijollarni bayqab alloh taolo kun fayakun vujud kel deb vujudga keltirdi ekan bu xilofatni o'sha oyat nima o'sha xilofatni vujudga kelishigami shuda deb qaraydi ulamolar shuning uchun birodarlar bizda mas'uliyat tuyg'usi bo'lsin ham yuqorqi oyatni bo'yicha meni qaysi ishlar taqdim etadi qaysi jihatim iqtidor qobiliyatim bor buni obdan dansaylik birodarlar chunki bizga ham ne'mat yomonchiq berildi bizga bo'lyapmi ammo haqiqiy ne'mat hayoti bu emas kallamiz ochiq bo'lsin qarindoshlar haqiqiy ne'mat hayoti Faqat va faqat oxirat. Bu hayot, bu ne'matlar imtihon yuzdan berilgan ne'matlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda, sura Tabarikda billah, allazi halakal mevte vel hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alloh subhanahu teala o zat o'limni va tiriklikni nima uchun yaratdi? Kaysınlarının amali yaxshi, go'zal, mushin imtihon qilish uchun yaratdi deb ile Gap tugadi, gidi Dünya hayatı imtihan hayotikan bu ne'matlar yana imtihonga yuzsidim rost xush bo'lamiz bo'lsin ne'matlarning hammani barini alloh subhana taolo biz hiç hech qaysi alloh subhana taoloning ne'matidan behojat emasmiz bu jihatdan biz har vaqt allohning fazliga muhtoj lekin shu narsani unutmaylikki mana shunday ne'matlar berildi man allohning fazliga hurmatli bir banda ekanman man boshqa amalga kuchib cenneti yok şey o'xshayman deb qolmayli birodarlar inna akramakum indallohi atqakum haqiqatan sizlarninki taqvodorlaringlar alloh taoloninki nazdida eng hurmatli hurmatlikinglar dedi shu birodarlar har vaqt alloh taologa taqvodorlik qilishni tashlamasligimiz kerak ham amallarimizni oxiriga diqqat qilishimiz kerak amallar o'zining oxirgi o'lchimda deb qo'ydi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana bu chog'dan ondan keyin qalbimiz taraf to'ladi qarindoshlar alloh taoloning nazdida hurmatli kishiga aylanamiz deydi ekanmiz amallarimizning oxiri alloh taologa bir e, yaxshi amallar bilan uchrashsin deydi ekanmiz har vaqt imtihon dunyosi turayotganligimizni berilgan ne'matlaringki faqat vaqtni ne'matlar ekanligi haqiqiy ne'mat hayotining oxirat ekanligini hech qachon unutmasligimiz kerak birodarlar bundan boshqa qarindoshlar yuqorgi oyatda la yukallifullohu nafsan illa ma ataha dedi insonga berilgan narsalarga alloh subhanahu taolo taklif qiladi dedi masalan mayli bu yerda bo'lsin mayli boshqa zimmalarda bo'lsin dushmanga zarba yurib kelgan bir jihodiy amaliyotga mangan bo'lsak misol olaylik masalan bir 15 kishidan tashkillangan bir guruhga mangdoq. bu chaqda bizda ba'zi bir ig'ir yenik qurollar bor hammamizning o'zimizga tushliq kamarband qurol kiyim kechak va hokazo narsalar bor masalan Ulardan sirt yana masalan top sakson ikki deganga o'xshash yakunmaydi mayli deganga o'xshash ana ig'ir qurollar bor buni hamda shu dushmanga zarb beradigan o'ringa aktib boramiz mana mushagim tatbiqlab boqaylik yuqorgi oyatni ya'ni Oramizdachi olsa 15 kishi har xil. Ba'zilar kuchtungur, qovul, top 82kini, yazjuki yaklini ko'tara oladi. Yana ba'zilarchi bo'lsa tajribasi mo'l, jangi pishqon, janglagi bo'lgan. Yana ba'zilarchi bo'lsa pamparosatlik. Yana ba'zilarchi bo'lsa o'q etish masalalarida belgilik ilmi bor. Yana ba'zilarchi bo'lsa yo'lni yaxshi biladi. Xo'sh, yuqorgi oyat bo'yicha ashada bir ikki kuchtungur ya'ni kuchuva qarindosh bo'lgan bo'lsa o'zida boshqa bir ojizliklar uni to'sabla qolmagan bo'lsa shu egri qo'rollarni boshqa ojizroq qarindoshlarga tashlab qo'ymay ko'tarib minishi zo'r bo'lib qoladi chunki alloh subhana taolo u kishiga toqatni berdi kuch quvvatni berdi bu kuch quvvatdan so'rildi undan boshqa o'zi ojizroq bo'lgani bilan tajribasi mo'l bir kishilar bor oramizda bundoq kishilarninki yo'lda ketib turib ba'zi bir mushkulotlar tug'ilgan vaqtida ba'zi bir masalalar muammolar tug'ilgan buning o'ziningki shu tajribasini qur'on va sunnatni ro'yidan chiqib ketmagan holatda o'tirib qo'yib shu shu bir qiyinchilikni hal qilib berishga yordamlashishi bu kishi qo'yilgan talab chunki alloh subhana taolo bu kishiga bildadi uni bu kishiga bildadi undan boshqa yo'lda ketib turibdi yo'q siz yo'lni bilolmay qoldi boshqalar bu chog'da yo'l bildigan oramizda bir ishki rahbar bor masalan bu kishilarni jim turib olmasdan shu biladigan yo'lni o'tirib qo'yib mujohidlarning shu qitimliq amaliyatiniki yo'lini ravon bo'lishi uchun yo'lni köstüp berishi bu kishi qo'yilgan talab masalan yo'lda ketib borib ochlik yetdi bir qo'y uchrab qoldi o'zini manzilga yetib olgicha o'zida bor toqat yetishmaydi mujohidni hani qanday qilish gerek? bu chog'da ashadiki shar'iy ilm bor kishi shu qo'yni yesa bo'lamdi bo'lmamdi nafsiga tortib chunki uni qo'zqashdida shar'iy jihatdan alloh subhana taolo bergan ilmni yoshirib bunu buni yevitili bo'ldi deb Allah taolo bergan ilmni yo'shasa bu chog'da bu kişi günahkar bo'ladi undan boshqa masalan pamparosiyat zirek bir kishilar bor bu 15 kishini orasida yana ba'zi bir masalalar tug'ildi qur'on sunnatga muxolif bo'lmagan holatda ba'zi bir e, aql ko'rsatishi bu kishi qo'yilgan talab dushmanga bir ikki o'qni itibatdi o'q xato ketdi o'q puli keldi ham bir muncha kuch quvvat bilan paloni yerdan ko'tarib keldik o'g'liqlarni shundaqmi bu chog'da esa o'qni yaxshi atadigan qarindoshlarimiz ilmini ushlamaslik kerak qarab turish qolmaydi to'xtanglar birodarlar va bir o'q mana deb o'zini o'zi bir hisob elab tekshirib chiqish kerak ham to'g'ri aytishga o'zini bor toqatni chiqarish kerak endi bu bir misol birodarlar men bir qatimliq bir amaliyotni misol qilib berdim bizni hayotimizda ko'p uchraydigan ish bu qarindoshlar undan boshqa biz bir jamoat bo'lib turyapmiz inshaalloh nega borsak alloh xohlasa e, ishib yashashga inshaalloh biz e, buning har vaqt irodamiz bor alloh xohlasa nega borsak bunda bir jamoatmi birodarlar nurg'un masalalar vujudga chiqadi agar amr masullar tomonidan sizga bir ish yuklangan bo'lsa o'zingizdan o'zingizdansan shu ish sizning taqtingiz yetamni yetmamdi shu ish sizning iqtidoringiz qobiliyatingiz bormi yo'q ilmingiz bormi yo'q qarang bo'p qolsa qat'iy o'zingizni topmang yuqorqi oyat shuni taqazzo qilyotidi agar unda hummaydi ekan qarindoshlar bu oyatni hayotimizga tatbiq qilmagan bo'lib qolamiz qarindoshlar ham biz bayat berganda bu Əmir məsullah əhdi bəgəndimdən deyimiz, mən köğlüm tassun, tatmıson, Allah asi işlerde işlərdə küçümün işte iştahat qılımən dedik. Şu mənə bu ayətinin ruhidim şu taqdi etdiqan işqa təklif qılat Allah subhanahu taala. Şunun üçün mi? cemaatçilikdimi? Şunda qılıdı əmdi. Mesela aramızda ne bəzi qardaşlarınki dəvətçilik iqtidarı var. Bunda qardaşlar özünü tatmaslıq kerak. Küfrünün mahidini içib tashlash kerak. Mücahidlarning turmushini, ansarlarning turmushini ularga ovom xalqqa musulmon xalqqa aksattirib berish kerak va ba'zi bir mujohidlar yo'liqqan va ovom musulmon xalqlar yo'liqqan har xil shar'iy masalalarni fiqiy masalalarni qur'on va hadisdan dalillarni olgan holatda tadbiqlab ularga tushuntirib berish kerak undan boshqa film yasaydigan qarindoshlarimiz bo'lib qolsa oramizda ular ham o'zini chetlatmaslik kerak chunki bu til orqali da'vat qilishmi yani bu shariatimizda o'rni bor bir ish ekan jahidul mushrikina bi amwalikum va anfusikum va alsinatikum sizlar mushriklar bilan jinonlar bilan melonlar bilan tilinglar bilan jihad qilinglar hassan ibn sabitda bir shoir bo'lgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam demak til orqali jihad qiladigan kufrini so'kadigan ularning hayisini yeguradigan musulmonlarning sha'ni shavkini yuqori ko'targan bir shoir bo'lgan birodarlar oramizda she'r yozalgan iqtidorda qarindoshlar o'qib qolsa iqtidorini o'tirib tashlash kerak nashid etiyolayotgan qarindoshlar o'qib bu orqali o'zining da'vatini berish kerak masalan aytadi ovchilik qilib ancha muncha qo'ralik deb kungan va shuni havas qiladigan shu jihati belgilik asosi va ancha muncha bir bijimni osti joyiga tekkizaladigan masalan ana narsa bo'lib qolsa darhol askariy jihatdagi ilmdan to'liqlab bu jihatdagi iqtidorini to'ldirish kerak qarindoshlar masalan oramizda farruh tursunga o'xshash xitoyninki aptibashasini yaxshi bilgan qarindoshlarimiz bor bunday qarindoshlarni o'zini chetlatmaslik kerak chunki alloh subhanahu taolo shu kishi bildi qolganimizda yo'q bu ilmlar La yukellifullahu nefsen illa ma ataha. Onunga bergen narsani taklif qiladi ki Alloh subhanahu Onun Undan adam odam boshqara oladigan, odam boshqarish iqtidori va ijtimoiy munosabatga mohir kishilar bor oramizda masalan. Bunday cemaat jamoat amirlari tarafidan siz mushu ishga mas'ul bo'ling. Mushu xizmatni siz davomlashtirib meng desa, bu kishilar o'zini cheklatmasligi kerak. Chunki shu iqtidorni kim berdi? Alloh subhanahu taolo berdi. Ba'zilarda yo'q bu iqtidor qarindoshlar. Ijtimoiy munosabat boy emas Amal yo'q buning qanday. qanaqa qilamiz alloh taolo tanishib aytgan ekanda bu psixik xarakter mijozlarni ana shu aeroplanni bir yetizib o'xshashgandek hamma insonlar chechib aytgan ekan birodarlar yana bir narsa chiqadi endi bu yerda qarindoshlar hamkorlik degan narsa chiqadi hamkorlashishimiz kerak chunki birimizda shunday bir iqtidor birimizda kuch bor ekan birimizda aql bor ekan birimizda shar'iy ilm bor ekan birimizda tajriba bor ekan shunaqami birimizda askariy ilm bor ekan ham chechilib ketgan bo'lgan qanday qilishimiz kerak desa hamkorlashishimiz kerak birodarlar yuqorqi iqtidor qobiliyatlarni joyida yaxshi ijro qilaman alloh taologa bu bergan iqtidorlarni shukronisini loyiq qaytiraman deydi ekanmiz yana bir masala qarindoshlar hamkorlashishimiz kerak taavun hamkorlashish bo'lishi kerak bizda hamda u taavun nomi chekova yaxshi ishlarda taqvoliq yordam berishlarda yordamlashishimiz shar'iy masalalarda yordamlashishimiz alal birri va taqvo va la alal ismi udvon alloh subhanahu va taolo sizlar yaxshilik va taqvolikqa yordamlashinglar hamkorlashinglar gunoh va dushmanlashga yordamlashmanglar dedi shuning uchun bu bizni bu qanday qilamiz desa musulmonlarni shon shavkatini yuqori ko'taradigan alloh va uning payg'ambarini rozi qiladigan mo'minlarga manfaatli bo'lgan ishlarda hamkorlashimiz hamkorlashimiz va bu iqtidorni joriy qildiramiz bir tol olmani olmoqlab chiqish uchun nurg'un narsalar hamkorlashadi masalan bir tol olma olma uchun kunduz bo'lishi kerak kunduz quyosh chiqmaydida kunduzlab quyosh chiqishi kerak quyoshningki issiqligi va yorug'ligi ya'ni harorati va yorug'lik lozim <coughs> undan boshqa birodarlar havo bo'lishi kerak yana undan boshqa bo'lsa tuproq bo'lishi kerak tuproqni tarkibida u shu olmaning olma bo'lishiga nurg'un nurg'un nurg'un moddalar bor ekan hamda undan boshqa kecha bo'lishi kerak kechada oyning sho'lisimi bu mevaninki mukammal bir pishib yetilishiga rangilariga ta'sir etkazadi ekan shuni oy chiqishi kerak ekan qaranglar xo'sh undan boshqacha desa shabnam shabnam so'liqliq mashhur ekan meniki xo'sh qarindoshlar qaranglar endi buni mukammallar degan olimlarchi desa o'zlari faqat hayotida isbotlay olganlar dedi xolos kitob tafsilotini vallohu alam olloh yaxshi biladi to'g'rimi yana qanchalik narsalar hamkorlashadi olloh yaxshi biladi to'liq deyaliganlarmi o'zining boyqig'ini deyaldi xolos xo'sh birodarlar bir tol olmini olma bo'lish uchun bir tol mevani meva bo'lish uchun yigidek meva bo'lish uchun nurg'un narsalar hamkorlashadi ekan demak koinotningki tartibigimi biz insonlarning holati o'xshab qoladi alloh subhana taolo bir narsani nurg'un narsalar bilan hamkorlashtirish orqali uni mukammallik yetkazadi ekan biz insonlarni qarindoshlar o'zimizni boshqa alloh subhanahu taolo bergan qobiliyat iqtidorlarni joriy qildiramiz ham buni qandaq har qaysimiz chechilib ketgan bo'lgandan keyin shu xilofatni paydo qilish uchun hamkorlashmay olmadimiz yo'q shu chog'dan keyin bu o'zini takomillik qilmaydi xuddi ashu bir meva har qaysi narsani hamkorlashishi bilan ashuning ichidan bir narsa boshlatsa hamkorlashdim birodarlar haliqi meva yaxshi meva bo'lolmaydi yo rangi o'sal chiqadi yo suvsiz bir quruq tamsiz meva bo'lib chiqadi yo bir moddasi kam bo'ladi tarkibidan bir yilib chiqqanda olib chiqadi birodarlar ashunday his qilaylik qarindoshlar agar o'zingizda ma'lum bir kuch quvvat toqat bo'lgan bo'lsa va ba'zi bir alloh subhanahu taolo bergan bir ilmlar bo'lgan bo'lsa o'zingizni chek tortib olsangiz birodarlar o'n kishi tashkillangan bir guruh bo'lgan bo'lsa birodarlar bir singiz o'zingizni tortib olsangiz xuddi o'sha bir tal narsa koinotdagi ma'lum bir taraf o'zini tortib olish shu meva to'liq yaxshi meva bo'lmaganga o'xshash shu 10 yo 15 kishida bir kishi o'zini tortib olsa taqdir etgan ishga taklif qilinadi albatta inson taqdir etgan ishdan o'zini chekib tortib olsa qarindoshlar shu guruhdan ishga ta'sir etadi Bir sen Alloh subhanahu taolaning la yukallifullohu nafsan illa ma ataha yoki la yukallifullohu nafsan illa wus'aha degan oyatiga men rioya qilib o'taman. Hayotimda mush oyat ko'rsin bir rioya qilib qo'yay. Rost qirnashlar, obda aslayli Alloh taolaning qanchalik oyatlariga rioya qila olatimiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qaysi hadislari bizning hayotimizda mujassamlashib o'tadi? Obdan qarap baqayli qarindashlar. Shuning uchun o'zingizni qaysi qobiliyat, qaysi iqtidor bo'lgan bo'lsa, to'king. Mana dasturxon bo'lgan bo'lsa qarindashlar, zo'r mablag' ketadigan narsa bo'lgan bo'lsa cho'qim hamma kishi o'zining endi banasini to'kishi kerak ayollar bo'lsin hamma zanjir halqa uzuklarni to'kishi kerak shu chaqda anandan keyin bizningkilik oliy g'oyimiz hosil bo'ladi hammamizda har xil ixtiyorlar bor qarindoshlar hamda umumiy jamoatga tadbiqlaydigan bo'lsak nurg'un nurg'un nurg'un ixtiyorlar bor qarindoshlar qarshimizda hammamiz to'kilib pisq qilib qolmaydi pisq qilsak oyatga xilof ish bo'lamiz qaysi oyatga yuqorqi biz tafsirlayotgan la yukallifullohu nafsan illa usaha yakla لا nafsan illa ma ataha mush ayatga مش oyatga zid chiqqan bo'libmiz demakchi sizniki kuch quvvat shu top sakson shikini ko'tarib shu ip balolig'idek shu kuch quvvat alloh taolo bergan kuch quvvat shu dushmanga to'g'ri otqizib otqizayotgan shu askari ilm alloh taolo bergan ilm abdulla azam mujohidlar gruppasi zaminni qandaq yerdiki bir iqtidorli kishiga ojiz tushib qolgan bo'lsa kelib shularga yordamlashish vojib deyapti qaranglar shuncha ular ne'matlarni bergan va yana mushu siz muhtoj bo'layotgan kishilar biqiningizda tug'gan holatda bu iqtidorni joriy qildirmasangiz bu qobiliyatingizni o'tirib tashlamasangiz bu kuchingizni chiqarmasangiz bu toqatingizni yetadigan ishni o'tirib tashlamasangiz gunohkor bo'lib qolasiz ma masalani o'ylashaylik birodarlar <coughs> nafsimizni qo'yiversak birodarlar xohishimizni qo'yiversak nafs yomon nima birodarlar bizni yerga boshlamaydi insonning tabiatida jafo mushaqqatdan qechish rohat farog'atga intilish bo'lg'ach alloh subhana taolo rohat farog'at makoni bo'lgan jannat nozirlab qo'ydi va jafo mushaqqat makoni bo'lgan do'zaxdan jiroq qildi mo'minlarni rohat farog'atga intilish jafo mushaqqatdan qechish insonning tabiatida bor ana jannat qaragan bo'lsang butun rohat farog'at butun insonni xush qildigan gap so'z sherkatlar jahannam qaragan bo'lsanglar butun xapaloq butun mushkulot hamma qiyinchiliklar o'tkin bo'lmaydigan hal qilib bo'lmagan qiyinchiliklar jahannamga to'shab ketgan shu dunyoda birodarlar o'zimizni kontrol qildi mayli alloh subhana taolo bilan bo'lgan ba'zi bir ibodiy aloqalar bo'lsin yoki mayli qarindoshlar aro ijtimoiy munosabatlarda bo'lsin yoki amr ma'murliq munosabatlar bo'lsin bu shu oyatninki sirtga ketmaydi alloh taologa vaqtimiz yetgan doirada farz va nafl amallarni bijirib mangli agar iqtisodimiz yetarli bo'lib qolsa oyimay hajlab oldi hajlab olgan mana yuqorqi la yukallifullohu nafsan illa ma ataha ibn abbos muqotil imom bag'aviylar la yukallifullahu nafsan illa ala qadri ma atahu min al mol deb tafsir berdi shu alloh taolo unga bergan moldan shuni sarf qilishga taklif qiladi deb qo'ydi Shuni iqtisod bergan qarindoshlar qolsa hajlab olinglar shunday ya bu bumuz o'sha oyatni ro'yiga zid chiqib qolgan bo'lamiz kuch quvvat berganlar yuqoriqa degandek chiqarib olinglar har xil iqtidor qobiliyat egalari ham joriy qildirib olinglar Sust qilib qolmanglar bu bir taraf ikkinchi bir tarafchi desa abayda hem aytib ketdik gapimizni xulosalasak hamkorlash tuyg'usi bizda bo'lsin chunki yuqori qatorda qarindoshlar hamkorlashmay ish qilishmaydi shunga qarindoshlar bo'shashmayli emmitimizni ustun tutili undan boshqa vatandagi o'ttiz besh million musulmon xalq bizdan umid kutyapti haqiqatan demakchi umid kutayotganlar allohninki bandalari allohning bandalarininki umidini yerda qo'ymasligimiz kerak unga chaqiriq ovoz qo'shishimiz kerak shu kunimiz bakor o'tmasin kunimiz qat'iy bakor o'tmasin birodarlar har vaqt oldirash o'tili yoki shu yuqorida berilgan iqtidorlarni joriy qilish o'rniga kelgan joriy qildiraylik bo'lmaschi desa ba'zi bir ilmdan hosil qilish uchun to'xtamay bir narsani o'rganaylik hargiz o'tmanglar birodarlar oldirash o'tili har vaqt alloh taoloninki bergan ne'matlariga inshaalloh ozgina bo'lsimi javob qaytargan bo'lamiz Hem Allah subhanahu taala qarindashlar bizni mujahid deb Qur'oni Karimda cuma. Allah taala bu biz mu'minlarga kelgan vaqtida subhanalloh men shunday bir ajoyib bir ajabliman. Allah subhanahu taala shu 7 qat osmonning ustidan Müslüman de musulmon deb atadi. Qur'oni Müslüman musulmon deb keltirdi, mu'min deb Demek Demak, bu ismlarni Allah subhanahu taala koyup bergan. Muhajir, mujahid de Allah subhanahu taala o'zi atab, koyup qo'yib bergan cuma bu. şey emasmi bu? Eğer balamiz tug'ilgan bo'lsa, yurtimiz bir mashhurroq müteverrek bir kishi kelib balamızga ism qo'yib berse, hoşulap ketimiz. Falanç kishi kelib meni hurmatimni qilib ism qo'yib ketdi deb bir xo'shilab qolamiz yoki so'zlab yuramiz yoki bizga xotirlab qo'yamiz endi qaranglar yetti qat osmonning ustidan hamisha tirik zot bo'lgan hammaga qodir zot bo'lgan jannat va do'zaxninki boshqurg'uvchisi bo'lgan rizq berib turadigan bizga yuqori sanab o'tib ketgan shu iymon hijrat jihod ribot alloh xalaqqa shahodat ne'matidir uch ne'matlarni hammani beradigan insonchilarni tatib kofir mo'min hammani alloh subhana taolo zaminda yoritib shularga rizq berayotgan shu zot bizni mo'min musulmon muhojir mujohid deb alloh subhana qur'oni karim atab qo'ydi qarindoshlar demakchi biz alloh taoloninki shu otishi bilan alloh taoloni guvohligi bilan shu ismlar bilan turibdi qarindoshlar shunga sal qaramaylar yana bu qandoq desa yetti qat osmonni ostidin o'ylab biqinglar yetti qat osmonni ostidin shuncha egiz shuncha yetti qat osmon arishdan alloh subhanahu taolo bizga nazrini tashlab bizga musulmon muhojir mujohid degan nomlarni beribdi buningga o'zimizni faxr his qildi demak alloh taolo yaxshi ko'radigan bandalar ekanmiz qarindoshlarimizdanki mayli qayerda bo'laylik qaysi vazifalar bilan bo'laylik har vaqt alloh subhana taoloninki yuqorida bergan ne'matlarini aslash bilan birga bu dunyoninki haqiqiy ne'mat hayoti emas ekanligi haqiqiy ne'mat hayoti oxirat hayoti ekanligini aslash va har bir amalimizda qarindoshlar allohning rizoligini ko'zlash va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga uyg'unlashtirish ikki shartni hozirlagan holatda yuqorqi biz degan shu o'zimizni bor qobiliyat iqtidorlarni o'ttirg'i to'kib e, islom ummatiningki nusrati shu ayni vaqtdagi yashagan saodatlik xilofat hayoti qaytish uchun o'zimizni bor bir kishilik hassini qo'shab alloh subhana taologa yaxshi amallar bilan uchrashishga har vaqt tayyor turdi alloh subhana taolo so'zlarimizdan kim shayqab qolmasdan hayotimizda ijro bo'lib ketishini va amallarimizning oxirining alloh subhanaa taolo o'zi yaxshi ko'radigan bir amallardan oxirlashini minus sekinut alloh subhanaa taoloninki bizni o'zimizga tashlab qo'ymay e, bizning mong'adigan putimiz ko'radigan ko'zimiz tutadigan qo'limiz fikr yurgizadigan aqlimiz bo'lib turishini so'qadigan yurakimiz bo'lib turishini alloh subhanaa taolodan so'raylik يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين degan shu duoni ko'p qildi va yuqorgi oyatning ro'yi bo'yicha o'zimizni bor qobiliyat iqtidorni o'tirg'a tashlab o'zimizningki bir nijotlik uchun va islom ummatiningki baxt saodat uchun har vaqt kuch chiqardi وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz radio anglagıcı qarindoshlar, diqqatinglar islomiy she'rda bo'lsin. Jahon hayron yigitlardan. Iman to'lgan yuraklarga, oshiq bo'lgan jannatlarga, varis bo'lgan payg'ambarga, jahon hayron yigitlardan. aziz joni etib taqdim uchun rahman tukib qonin bu jihatni qilgan qoim jahon hayron shahidlardim haqsiz degan qo'rqmasdin tog'utlarga bo'ysunmasdin hech yanmagan sadoqatdin jahon hayron sodiqlardin dushman kuchlik qilmas parvo taslim bo'lmas yovg'a asla qulluq qilgan rahman g'ila jahon hayron shijoatdin hech xohlamas salolatni qo'ldan bermas hidoyatni faqat izdar saodatni jahon hayron mo'minlardan safar mushkul manzil uzoq ashar davom qaytmas biroq mayli kassa bo'lib tuproq jahon hayron himmatlardan aziz radio anglag'ich qarindoshlar diqqatinglar payg'ambar tibobetidan o'zindada bo'lsin vabo va uni davolash hamda uningdan hazar qilish to'g'risida sahih buxoriy va sahih muslimda omir ibn said ibn abi roziyallohu anhu dadisining usama ibn zayd roziyallohu anhudan mundoq so'raganligini anglagan payg'ambar alayhissalomning vabo haqida nimani anglading usama mundoq dedi payg'ambar alayhissalom mundoq degan vabo yahudiylarning bir toifiga va sizlardan ilgirgi kishilarga avatilgan balo qazo biror joyda vabo borligini anglasanglar u yerga kirmanglar agar sizlar bor yerda vabo bo'lib qolsa u yerdan qechib chiqmanglar yana sahih buxoriy va sahih muslimda anas ibn molik roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi vabo har bir musulmon uchun shahidlik maqomini beradi tebiblar nazarida vaboning alomatlari mundoq u odam o'ladigan yomon sifatli ishiq bo'lib butun badan qizib qattiq og'riydi odatdikidan alohida ishib ketadi atrofdagi narsalar qora yeshil va rangsiz bo'lib ko'rinadi badan teshilib jarohat paydo bo'ladi asosan uch joy yerangdaydi qo'ltiq burunning uchi va gardan ya'ni patang oysha roziyallohu anhoning hadisida u payg'ambar alayhissalomdan so'ragan vabo degan nima payg'ambar alayhissalom javob berib u tugunning beziga o'xshash bir bez bo'lib qo'rsoq pardisi va qo'ltiqda paydo bo'ladi degan tibiblar mundoq qaraydi gardan quloqning orqasi burunning uchiga yeringliq bir narsa chiqsa hammasila buzuq jins bo'lsa bu vabodir uning sababi qon buzilib chirishga boshlaganligidandir u atrofni buzib mangdi kasallik bakteriyasi qon va yeringni tanlaydi yurakni nachar holatga akiladi shuning bilan yondirish yurak tez so'qish hushidan ketish qatorliqlar yuz beradi vabo garchi yomon holatga o'zgargan ishiqlarni hatto o'lim xavfini keltirgan kasallarning hammasiga qaratilgan bo'lsimi lekin u bazlik ko'zlarda paydo bo'ladi uning nochar holati tufayli uni faqat kasalga qarashtirish kuchi ojiz a'zolarni qabul qiladi qo'ltiq va quloqning orqasida paydo bo'lgani boshqa yaqin bo'lg'achqa ang yomonidir Bu kesallarda qizarg'ini sal yaxshiroq, oldin qolsa sarg'ayg'ini, ammo qardisa uningdan hech kim qutulolmaydi. Vaboda yomon xarakterlik yeranglash, jarohat, ishchiqlar yuqorida biz dab o'tgan joylarda paydo bo'ladi. Yuqorqi alomatlar vaba o'zi bo'lmasdan vabaning ta'siridir. Tibiblar vabaning sirtqi alomatlarini ko'rib, mohiyatini bilolmagachga uni vaba deb atashgan. Havoning buzilishi vaba kislining muhim va amaliy sabablaridandir. Havoning asli javhirining buzilishi vaboni keltirib chiqaradi. Havoning buzilishi uning javhirining nacharligi yuzlanishga to'sqinlik qiladi. Chunki uningga chirish, sesish va zaharlanish qatorliq nochar xarakter g'olib kelgan. Bu bir yilning har qanday vaqtida yuz beraveradi. Yozning oxiri kuzda ko'proq bo'ladi. chunki yozda o'tkir o'tkinchi ajralma moddalar badanda yig'ilib qoladida darhol taralmaydi. Kuzda havo sovuq, yoz vaqti tarilishga tegishli ajralmalar va g'o'rlarning taralmasligi sababidan u narsalar badanda qizib chiriydi. Shuning bilan chiritma kasalliklar paydo qiladi. Bo'libmi chirinda modda qabul qilishga tayyor, avrishim, harakati oz, moddalari ko'p badanga yo'liqsa, yo'qilish qiyiniga to'xtaydi. vabodan salomat qoladigan eng yaxshi fasl atiyoz faslidir payg'ambar alayhissalom yuqorqi hadisda ummatni ikki ishdan qattiq do'sti biri vabo taralgan yerga kirmaslik yana biri vabo taralgan joydan chiqmaslik chunki vabo bor yerga kirish o'zini baloga tutib berish o'zining ziniga yordam berish bo'lib hisoblanadi bu shariatga va aqlga xilof vabo bor kirmaslik alloh taolo ko'rsatgan kasallikning oldini olish bo'lib hisoblanadi ammo vabo taralgan yerdan chiqmaslik ikki maqsad uchundir biri allohga ishonch qilish tavakkul qilish uning hukmiga rozi bo'lish ikkinchisi tibobatning yo'lboshchilari mundoq deydi vabodan ehtiyot qilgan har qandoq odamga shu zarur bo'ladiki badandan ortiq chiqarib chiqarvatgay tomoqni ozlatqay har xil choralar bilan badanni قۇرۇتۇشقا ئۇرۇنغاي، بولۇپمۇ چارچاش va hammomga kirishdan ھەزەر qilg'ay chunki badanda يوشۇرۇن كېسەل باكتېرىيەلىرى bo'lishi mumkin u badan چارچىغاندا yoki يۇيۇنغاندا qo'zg'aladi چارچاش yoki يۇيۇنۇش ئۇ bakteriyani yaxshi imkoniyat bilan تەمىن ئېتىدۇ. بۇ چوڭ بىر ئىللەتنى سۆرەپ كېلىدۇ. شۇڭا ۋابا تارالغاندا يۈرۈش harakatlarni ھەرىكەتلەرنى kerak كېرەك. normalsizligini to'xtatish kerak hammaga ma'lum oz harakatlar bilan vabo bariyeridan chiqib ketgili bo'lmaydi bu holatda qattiq harakat nihoyatda ziyonliqdir bu so'zlar pishqadan tuyublar va keyingi olimlarning so'zidir mana endi hadis sharifdagi qalb va tanni davolash va yaxshilashdagi tibbiy ma'no oshkora bo'ldi payg'ambar alayhissalomning vabodan qochib chiqmanglar degan so'zi yuqorida deyilgan gaplarni bekor qilmamdi u so'zda ma'lum sabablar tufayli chiqmoqchi bo'lganlarni to'saydigan yoki safar qilg'uchining safarini davomlashtirishni cheklaydigan so'z yoki ma'no yo'qu deyilsa javob shuki hech qandoq tibib yoki boshqa birov odamlar vabo taralganda barliq harakatlarini to'xtatib jonsizlarga o'xshash midirlamay tursin demidi faqat imkoniyatning bericha harakatni oz qilsin vabodan qochgan odamni harakatlantirayotgan narsa faqat qechish uning ko'p harakatlarini tashlab jim turishi uning qalbigimi badanigimi foydaliq allohga tavakkul qilishga uning hukmiga taslim bo'lishga eng yaqin dedi ammo safar qilg'uchi hunarvanlardek harakat qilmasa bo'lmaydigan kishilarga hamma harakatinglarni tashlanglar deyilmaydi lekin ortiq hojatsiz harakatlarni tashlanglar deyilsa bo'ladi vabo taralgan joyga kirishni cheklashda bir qancha hikmat bor birinchi ziyonliq sabablardan yiroq bo'lish hayot va turmushning asosi bo'lgan salomatlik va xotirjamlikni chong tutish uchinchi chirigan va buzilgan havoni so'mirib olmag'ay bo'lmasa kasal bo'ladi to'rtinchi vabo taralgan odamlar bilan birga bo'lsa ularning kislidek kasalga giribtor bo'lib qolishi mumkin hadisda vaboga yaqin joyda nobudlik bor deyilgan beshinchi yuqumlanish va yomon pol elishning oldini olish uchun yig'ib aytganda vabo taralgan yerga kirishdan to'sash ehtiyot va oldini olish nobud bo'ladigan ishlarga yo'liqmaslik uchundir vabo taralgan joydan chiqishdan to'sash bo'lsa tavakkul qilish rozi bo'lish allohga hamma ishni topshirishga buyurishdir oldinqisi ta'lim tarbiya keyingisi allohga o'zini topshirishdir sahih buxoriyda mundaq hadis bor umar ibn xattob roziyallohu anhu shamga chiqdi u sariq degan yerga kelganda abu ubayda ibn jarroh roziyallohu anhu hamrohlari bilan uchradi va shomda vabo tarqalganligini xabar qilishdi ular shomga kirish kirmaslik haqida talash tortish qilishdi umar ibn hattob roziyallohu anhu abdulloh ibn abbos roziyallohu anhuga dastlabki muhojirlarni chaqirg'in dedi ularni chaqirib keldi maslahat so'radi ularningmi ba'zisi niyat qilgan ekanmiz qaytmayli desa ba'zisi san bilan boshqa odamlarmi bor ular payg'ambar alayhissalomning sahobalari ularni bu vaboga ihtirmayli deyishdi umar tarqilinglar dedi ondin manga ansorlarni chaqiringlar dedi abdulloh ibn abbos ularni chaqirdi maslahat soldi ularmi muhojirlardek talash tartish qilishdi umar roziyallohu anhu ularni tarqitib va manga qurayshning pishqadamlarini chaqiringlar dedi ular ixtilofsiz holda birdek kishilar bilan qaytqin bu vaboga ularni ishtirma deyishdi umar roziyallohu anhu kishilarni chaqirib man orqamga qaytaman sizlarmi qaytinglar dedi abu ubayda ibn jarroh roziyallohu anhu ey mo'minlarning amiri allohning taqdiridan qochamsan dedi bu gapni boshqa birisi deb qolgan bo'lsa ey abu ubayda ha allohning taqdiridan allohning taqdiriga qochamiz o'ylab boq agar tugang bilan bir yerga tushsang u yerda ikki parcha yer bor birida mo'l o't bor yana biri quruq yer san agar tugangni o't bor yerda boqsang allohning taqdiri bilan boqsan qurg'oq yerda boqsangmi allohning taqdiri bilan boqsan emasmi dedi shu orada abdurahmon ibn avf roziyallohu anhu keldi u bir ish sabablik naq maydonda yo'q edi u kelib mundoq dedi bu haqda menda ilm bor man payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini anglagan agar vabo sizlar bor yerda bo'lsa uningdan qochib chiqmanglar agar bir yerda vabo borligini anglasanglar u yerga bormanglar buxoriy rivoyati aziz radio anglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar birodarimiz abdulqahirning sarguzashtisining davomida bo'lsin endi bu yerga men kap qolganimga chiqib qolganimga alhamdulillah bugungi kunlikda shunchalik xushkel ekan hmm. hattoki opamga telefon qilib paralasam bolam man sendan u dunyo bu dunyo rozi dedi ekan mushu bir jumla so'zni anglagan vaqtimda hattoki hmm. o'sha kap birodarlarim yo birodarlar opam telefon qilsa manga bunday dedi man sendan u dunyo bu dunyo rozi deb shunda deb ketdi deb shu birodar xushalligimda hmm. shunda devatdim lekin shu gaplarni yetkazdik boshidagi o'ylagandagidek opam sharang'lab qolarmi yoki men dadimda nim bo'lib ketadi degan narsani alloh taolo o'zi tanshab qo'ygan buni yana alloh sabrni beribdi alhamdulillah oxiri tushunib man sendan rozi bo'la nadi bo'lsang inshaalloh bir yerlarda ko'rishamiz deydi inshaalloh jannatda ko'rishamiz deb dedim hamda inshaalloh yaxshi namozingni yaxshi o'qigan alloh ko'p taqvolik qil inshaalloh robbim xolis jannatda ko'rishimiz deb oqidim shu deydigan birodarlik deydigan vasiyatim bugungidek hamda butun dunyoni fitna fasod besib ketgan hmm. masalan shu yevropa davlatlari bo'lsin bizning hmm. turkiston bo'lsin fitna fasod to'shab ketdi hmm. buzuqchilik to'shab ketdi shunda ko'chaga chiqdik yalangbosh xotin unda bir narsani ko'ramiz alhamdulillah miyada bir xotinni bir yalama boshdoq ko'rib boqmabdi alhamdulillah ayol kishini patpat chiqdi lekin bazaq bo'lsa ko'pincha hammasi kishi o'zing bilsa butun erkak ayolni berib qolsa yana shu hijobning ichida hmm. bu vatandagi bu buzuqchilik yashab odam bir ayol kishini ko'maydiganda bu yerda alhamdulillah allohga shukur alhamdulillah mana shu bir islomiy muhitning ichida yashayapmiz endi shunda izzat bilan yashadik shunda shariatni ijro qilib ham ba'zan taqtimizdan yetishi shariatni ijro qilib yashayapmiz hamda alhamdulillah alloh taolo bundan keyinmi texim yaxshilab bergisi shun hamda shu shu mayli vatan ichidagi bo'lsin mayli mushu vatanning sirtidagi masalan shu yevropa allarida yashayotgan e, turkiyada yashayotgan shulardan kutadigan umidimiz ulug' deydigan gipimiz jamoatning oqidan tepayotgan fitni fasod e, yolg'on so'z masalan uli jang qilmaydi yeb yotidi yaqinda bir birodarimizning oilasi keldi hattoki shu ayol kishiga debdiki hmm. nima ish qilsiz uyak berib u haq faqat baytulmalni bekorliq yeb yotidi hech qanday ish qilmaydi jang qilmaydi dedi xotin baqida xotin baqida deb yo xotin baqida emas yaqinda birodarlarimiz pidoya qildi hattoki besh bolasini tashlab qo'yib berib o'n to'rt tonna bilan pidoya qildi afg'onistonda hmm. shu birodarning chuchurdek bolalar vati yaxshi hmm. ko'rdigan issiq oilasi vati inoq turmush vati shundama iqtisodiyoti mashinalar vati qo'li naga so'z shu yerga yetadi ya'ni jabir rahimulla alhamdulillah nima faqat va faqat Allohning rizoligiga erishmanda berib Alloh o'zini otida qin to'kildi eti chepildi mana hadis kelgan bo'yicha jinni pido qildi nurg'un birodarlarimiz ayni shahid bo'lib ketib yaqindim uch birodar shahid hmm. bo'ldi mayli shomda bo'lsin shahid bo'latidi mayli ansorildan bo'lsin shahid bo'latidi shuning uchun bu fitnaxo'rlik deydigan gap jamoatning oqidan jihad qilayotgan har bir mujohid musulmonning oqidan fitna qilmay og'zini yig'ishini hmm. tilini tortishini yana shu o'zini ahli ilm deb atayotgan shu munofiq xoin mollaning tilini tortishini badbaxtlik deydigan so'zimiz hmm. ogohlantirib qo'ydiganimiz islom aman ustunlikka erishdi aman shariat yurgizildi shu vaqtida shu deydigan gapiga shu degan shu bergan fatvolarga inshaalloh inshaalloh biz javob qaytiramiz hmm. inshaalloh shu badbaq xitoy kommunist kofirlarniki turkistondagi shu birodarlarga qilgan zulmlarga inshaalloh qarindoshimiz abdurim aytgandek oqqizgan bir tomchishiga inshaalloh inshaalloh daryo daryo qon oqizimiz inshaalloh bu hisobni bir birlab bir birlab olamiz shuning uchun jihod qilmaydi oqchi ko'kchi deganligi e, haqiqiy erkak bo'lsa kelsin maydonga mana mushu maydonga kelib jihat maydon turib kofirning ro'brosi turib qo'liga avtomatni ilib ko'zi bilan ko'rib turib allohu akbar takbirni aytib turib shu jang qilayotgan haqiqiy shir yurak birodarlarni ko'rsin buni hattoki jilitki bilan vaskatli bilan kirib shu o'zini jilitki bilan kirib kofir shu o'qni itib olsa piday qilib ketib qolgan birodarlar bor hmm. shundaymi mayli ansari bo'lsin hmm. mayli bizning turkistonliklar bo'lsin hattoki turkistonliklardan shu murtatlardan shu gazarmasining ichiga bostirib kirib arplanları o'tkab gazarmalar bostirib kelib shahid bo'lib ketgan qarindoshimiz qozoq hmm. birodarimiz solimga o'xshash buni hmm. qozoqlarning ichidan chiqqan haqiqiy erkak birodarlar itilib kirib shirliga o'xshash hmm. shunda shahid bo'lib ketib qolgan birodarlar bor yevropada o'tirivilib turkiyada o'tirivilib yana bir yerda o'tirivilib og'zi kelganni biljirlab qolayimqon so'zlasa unga bizning deydigan gapimiz bor haqiqiy erkak bo'lsa maydisini tukib olsa ummat deydigan anglasa qani kelib haqiqimiz jihod maydoniga kelib amirlarimizga bayat berib itoatni ostida turib qilib boqsin jangni mana shu vaqtida anandikin bu lazzatni bu izzatni inshaalloh shu vaqtida his qilib ololadi ang oxirida birodarlarniki ko'nglini ranjitib qo'ygan ko'nglini og'ritib qo'ygan yerlarim bo'lsa birodarlardan tovanchilik bilan alloh uchun kechirim so'rayman inshaalloh alloh rizolik uchun hamma qarindoshlarimni shunchalik yaxshi ko'raman Аң ахырда şu Türkistandaki şu Şerh boyida birodarlarimiz qo'llariga o'g'oq, paltilini ilib, şu bedbaxtlarninki saqchiqansiga ilgiri bir hujum qilgan saqchiqansiga ikkinchi qatim yana hujum qildi Alloh rozi bo'lsin, Alloh jannatning eng kattalarini bersin. Shu shahid bo'lib ketgan e, oldi 23 yosh, oqi 17 yosh birodarlikka shu tog 17 yosh saqalmi chiqmagan bolalarcha burtlar hamda xat Shu birodarlarning ota-onasiga deydigan so'z emas allohning dinini oliy qilamiz deb shahid bo'lib ketgan shu birodarlardan shu bolalaringlardan sizlar umr rozi bo'lib faxrlanishinglarni shu bolalaringlarga danglarki shu pitixolar shu sizlarga shu birodarlarni qilgan ishiga qarsisiga gap qilsa sizlar man bir shirni beqibdiman alhamdulillah allohning yo'lida man bir shirni tarbiyalab shir qilib bolamni shunday bir haqiqiy erkakni beqibdiman deb shahid bo'lib ketgan shu birodarlardan shu o'g'illaringizdan sizlarning faxrlanishinglarni ular bilan bu dunyoda hech bir ko'rishmagan bo'lsakmi inshaalloh oxiratda yana ko'rishadigan joyimiz bir alloh xohlasa robbimiz bizga ham shu shahidlikni bersa jannatlarda alloh xohlasa ko'rishimiz shunga sizlarning sabr qilishingizni oxirigacha mustahkam sobit turishingizni ulug' allohdan tilayman duo qilamiz lekin inshaalloh mishal ko'rayotgan izzatni inshaalloh pat arada turkistonda inshaalloh ko'rib qolsin shu bizning ustimizdan shu turkistondagi shu qarindoshlarimizning ustidan zulm qilayotgan badbaxt xitoyning beshig'i dastlab turib inshaalloh kibrlik bilan kerilib turib shu ilgari bizga qilgan zulmlarninki qisosini oldigan kunlar inshaalloh pat arada yetib keladi faqat faqat allohga qibek oson pek az qoldi vaqt lekin inshaalloh hamon islom ustunlikka erishdi islom inshaalloh g'alaba qildi bu alloh taoloni qonunini inshaalloh inshaalloh biz yer kanun qonun qilib tiklaymiz alloh xohlasa shu niyatda buni o'sha jamoatimiz shahidlarni beryotidi zaxmiylarni beryotidi ba'zi birodarlarning qo'llari uzilib ketib bordi hmm. ba'zi birodarlarning putlari kesilib ketdi hmm. ba'zilarning ko'zlari quyilib ketdi allohning hmm. yo'lida shunga oxir damda e, arkaysingniki xolis duoyingda bir e, jamoatning birligi amirlarimizniki haqida bir haq ustida mustahkam turishiga bir duo qilib qo'yishingni shu mazlum turkiston xalqidan shu musulmonlardan inshaalloh bir shu duoyonli bizlarni yod etib turishingni so'raymiz mm. jazokumulloh xayr alloh rozi bo'lsin aziz radio anglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar jamoat ichidagi yangiliklarda bo'lsin bu haftada turkiston islom partiyasi islom ovozi tashviqot markazi tarafidan kunming jihodi to'g'risida bayonot Qarindishimiz osmon Baturning jihod maydonidagi qozoq birodarlarga nasihat nomli qozoq tilidagi da'vat filmi. Hayya alal jihod nomli suratlik nashr qarindishimiz Abdusalomning Ixlos to'g'risida qilgan da'vat filmi va Asr surasining tafsiri qatorliq da'vat filmlari ishlanib tarqitildi. Aziz radio anglovchi qarindoshlar, diqqatinglar xalqaro va rayon xabarlarida bo'lsin. Mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida Qur'oni dinning izzati g'oyisi qilmoqdir Qur'on. Turmaga 8 oy qamalgan bir hamshirimiz shahid qilindi. dinsiz qonxo'r Xitoylarning turmushiga 8 oy qamalgan va og'ir qiyinchilikda qilingan Aqsu avatliq bir hamshirimiz 10 mart dushanba kuni shahid qilindi. Aqsu avatliq bir hamshirimiz bundan 8 oy ilgari chat al bilan munosabati bor degan tuhmat bilan Xitoy doiralari tarafidan qo'lga olingan va qamoqdagi jarayonda qattiq qiyinchilikda qilingan. Mazkur hamshirimizning qaysi shaklda qiyinchilikda qilinganligi noma'lum bo'lsa-mu, ammo 8 oy jarayonida izchil qiyinchilikda qilinganligi ma'lum bo'lgan. qatti qiynashga uchragandan keyin soqchi doiralari qizning hayot qolmaydiganligini pamlab uning bechora ota onasini jiddiy chaqirtgan va qizimni sog' topshirib oldim deb xat yozib imzo qo'yish shartini qo'ygan qizining nimjon holatini ko'rgan ota ona darhol imzo qo'yib qizini oqsudagi doktorxonalarga jiddiy yotkigan lekin bu qizning chali o'lik holatini ko'rgan doktorlar qizning hayot qilishida umid yo'q deb qabul qilmagan qizining hayotidan umidsizlanmagan ota ona qizini darhol urumchi shaharlik ikkinchi doktorxonaga yo'tkagan lekin hamshirimiz qutqulish unum bermay inshaalloh shahidlik maqomiga erishgan bu hamshirimizni yerlikka qo'yish jarayonida mazkur hamshirimizning turmadagi qiyin qistoq sababli butun badanlarning ko'kirib ketganligi tirnoqlarning sug'urib elivitilganligi ma'lum bo'lgan mehribon alloh bu hamshirimizning shahodatini qabul qilsin biz turkiston mujohidlari bu hamshirimizning qisosini hargiz unutib qolmaymiz qanxo'r xitoylardan va yerlik munofiqlardan bu qon qisosni inshaalloh cho'qim olamiz xitoydagi piloliq tug'ut siyosati kichik bola sotilish tijoratining davomlashishiga sabab bo'lmoqda xitoyda kang avjalayotgan kichik bolalarni o'g'irlab sotish tijoratining uzluksiz davomlashishiga xitoyning piloliq tug'ut siyosati sabab bo'lmoqda ma'lum bo'lishicha xitoydagi bola o'g'irlash tijorat guruhi texmi taraqqiy qilib o'g'irlagan bolalarni to'r orqali sotishni boshlagan xitoy doiralarining pilolliq tug'ut siyosati sababli Xitoy fuqarolarining o'g'il bolalarining yashalganda ota-onasiga yarayilak bo'ladi ham oilaning nomini saqlab qoladi degan qarash bilan o'g'il bolani e'tiborlab sotib oldiganligi ilgari surilgan mazkur xabarda yana xitoydagi piloliq tug'ut siyosati sababli bola sotish tijoratining qattiq rivojlanganligi uch yuz sakson ikki nafar o'g'irlangan kichik bolaning qutqizib qilinganligi bir ming to'qson to'rt nafar kishining bola o'g'irlab sotish tijoratiga chetishlik chiqqanligi buning asosiy sababining piloliq tug'ut siyosati ekanligi ilgari surilgan Bundan boshqa, yaqinqi yan Şərqi Türkistanda Turkistondami kiçik balalarının yutib ketishi ko'plab yuz verməkdə. Xitoyda yo'lovchilar avtobusuğa o't ketgan. Xitoyning sharqiy shimolida yuz bergan yo'lovchilar avtobusuğa o't ketish vaqasida 10 Xitoy o'lib, 17 Xitoy yaralangan. Ma'lum bo'lishicha, bu qətim o't ketish apiti bir hafta ichidagi ikkinchi qətimli hodisa ekan. Hadisa Xitoyning Jilin shahrida yuz bergan bo'lib, o't avtobusning ichida liq yo'lovchilar bor ekan. Xitoy doiralari navbatda saqchilarning hodisaning kelib chiqishi haqida tekshirish olib berayotganligini xuturgandan boshqa ma'lumot bermagan. Egilanishcha, o'tgan hafta Xitoyning g'arbiy janubida bir yo'lovchilar avtobusiga bir erkak kishi o't qo'yayotgan bo'lib, 6 Xitoy o'lgan va 35 Xitoy yaralangan. xitoy turkiston mujohidlariga qarshi afg'oniston murtad hukumati doiralariga yaqinlashyotidi xitoy doiralari sharqi turkistonda yuz berayotgan qarshilik harakatlarini bostirish uchun afg'oniston murtad hukumati doiralari bilan hamkorlik o'rnatishni talab qilganligini jakarladi taliban mujohidlariga qarshi urush etish masalasida afg'oniston murtad hukumati bilan hamkorlik o'rnatishni xohlaydiganligini uqtirgan xitoy doiralari o'tgan kunlarda sharqi turkiston va sharqi turkiston atroflarida yuz bergan har turli hujumlarni elib borganlarning afg'onistondagi jihodiy tashkilotlar tarkibi qo'llab quvvatlashga erishganligini ilgari surgan xitoy tashqi ishlar ministrligi tarafidan e'lon qilingan bayonotdan ma'lum bo'lishicha xitoy hukumati dunyo mujohidlariga qarshi kurash qilish masalasida xalqaro kuchlar bilan birlikda harakat qilishni mazkur xabarlardan ma'lum bo'lishicha xitoy doiralari sharqiy turkistonda maydon kelgan voqealarni elib borg'uvchilarning chet jihodiy tashkilotlardan yordam olganligini ilgari surib sharqi turkistonda yuz berayotgan qarshiliklarga xotimi berish uchun chet bu tashkilotlarga qarshi urush echish niyati kelganligini jakarlagan yuqorqi masalaga munosabatli so'z qilgan xitoy tashqi ishlar ministri Nazarboyev Wang Yi o'tgan oyda Afg'onistonni ziyoratda bo'lgan va u yerda Taliban mujohidlarga qarshi urush qilayotgan Afg'oniston va Amerika Qo'shma Shtati harbiy rahbarlari bilan ko'rishgan. Yana bir tarafdan Xitoy rayondakı NATO ittifoqi bilan olib berishni o'ylayotgan hamkorlik məsələsində Sharqi Türkistanğa NATO ittifoqining kelishiga qo'shilishi mumkinligini bildirməkdə. Dinsiz kommunist Xitoylar mujohidlarga qarşı turishda mürtədlər va səlibilərdən ibarət shayton qoşunlarını chaqirgan bo'lsa, qudratli bo'lgan Allohning qoşunları biz bilan bir safda. Shubhasizki, Allohning qoşunları haqiqatan g'olibdir. Biz şəksiz shaksiz ishonamizki, bu mal'unlar pat yaxında vayron bo'lg'isi inshaalloh. Tajavuzchi Xitoylarning Sharqiy Turkiston musulmonlar qarshi dini yo'qdi siyosiy texmi kuchaymoqda. Tajavuzchi Xitoy kommunistlari 2014-yilga kirgandan buyon Sharqiy Turkistonning janubidagi Xotan shahri va Qarqash nayisida ro'pash musulmon ayollarni tutishni boshlagan. Xitoy kofirlari va ularning g'alchilari bo'lmish yerlik munofiqlar 3-oy kirishi bilan Qarqashning hamma yerlarida maxsus tekshirish olib berib, eng qabih vaslar bilan ro'pash ayollarni kang tutish harakati olib borgan. Biz qarindoshlarimizga shuni tavsiya qilamizki, Xitoy kofirlari va ularning g'alchilari bo'lgan yerlik munofiqlarga o'zining amaliy harakat orqali javob berishini umid qilamiz. Malayziyadan Beijingga uchgan aeroplan havo bo'shliqida yo'qolib ketdi. 8 mart shanba kuni Malayziyadan Beyjingga qarab uchgan bir aeroplan havo bo'shliqida yo'qolib ketdi. Vyetnam aeroplanning dengizga tushib ketganligini jazmlashtirdi. Xitoy markaziy televiziya stansiyasining xabarini naql qilgan uchurlarda Malayziyadan Bejingga qarab uchgan Малайзия aviatsiyasining MH370 navbatlik aeroplani yer yuzidan ayrilib, taxminan 40 минутлардан keyin yer yuzi bilan aloqasi uzilib qolgan. Aeroplan бу vaqtda yer yuzidan 10668 metr egizlikda bo'lib, Malayziya va Vyetnam orasidagi dengiz ustida uchayotgan deyilgan. Uchurda yana Vyetnam tarafining mazkur aeroplanning dengizga tushib ketganligini jazmlashtirganligi ilgari surilgan. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, mazkur aeroplanda 152 nafar Xitoy, 32 nafar Malayziyalik va 12 nafar Hindoneziyalik bor ekan. Әмма Xitoy doiralari har qanday bir aeroplanning Xitoy dengiziga tushib ketganligi haqida hozirgacha doklad topshirib olmaganligini uqtirib, mazkur aeroplanning Xitoy havo bo'shlig'iga kirmaganligi va Xitoy havo kuzatish apparati bilan hech qanday aloqa o'rnatmaganligi haqida doklad e'lon qilgan. Rabbimiz Alloh mazlumlarga ko'p zulm qilganlarni har xil balolar bilan jazolaydi albatta. Ukraina qo'shinlari eng yuqori harbiy holatga o'tgan. rossiya parlamenti prezident putinning ukrainaga harbiy holat qo'llanishni qaror qilgandan keyin ukraina hukumatı qo'shinlarini eng yuqori harbiy holatga o'tkazib besib kirdigan rossiya armiyasiga taqobil turdiganligini bildirgan Ukraina davlat bexatarlik va mudofaa komiteti barliq qurolli qismlarning to'liq urush holatiga o'tishi, askariyalish va zapas ham ofitserlarni chaqirib, harbiy mashqni kuchaytirish, nuqtaliq o'rinlarni qo'g'dash, bo'libmi yadro aslahalari zavodi qatorliklarni qo'g'dashni kuchaytirishni talab qilgan. Ukraina bosh ministri Rossiyani ogohlantirib, Qrimdagi askarlarni elib chiqib ketishni, agar Rossiya har qanday shaklda harbiy jihatdan aralashsa, Ukraina bilan Rossiya orasida urush portlashi mumkinligini bildirgan. Yana bir qism uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Qrim arlidagi Ukraina qo'shinlari Rossiya armiyasi bilan yuzma-yuz turib bo'lib, ular chekinmasdan o'z saflarini qo'g'damoqda. O'rta Afrika Cumhuriyeti'de musulmonlar og'ir qirg'inchilikqa uchirmoqda. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, bu qirg'inchilik sababidan O'rta Afrika Cumhuriyeti'de o'y makonlaridan ketishga majbur bo'lgan musulmonlar sonining 1 million atrofida ekanligi ma'lum bo'lgan. Ciddi ahvollarga taqabul turish ishlariga mas'ul Valeri Amos yig'inda so'z qilib, 300 ming musulmonning davlat ichida 650 ming musulmonning qo'shni davlatlardan panohlik tilganligini qayd qildi. navbatda o'rta afrika jumhuriyatida xristianlar musulmonlarni qattiq qirg'in qilayotgan bo'lib bularni to'sishga boshqa atalmish xalqaro jamiyatlar amaliy kuch chiqarmagan dunyoning har qaysi yeridagi musulmonlar go'yoki bir jasaddir ularning musibati bizning musibatimizdir inshaalloh pat yaqinda bu haddidan oshgan xristianlar tegishlik jajisini yegisi iordaniya chegarasida vazifa o'tayotgan bir yahudiy askari bir falastinlik qarindishimizning joniga zamin bo'ldi bu falastinlik qarindishimiz ishg'alat ostidagi iordan daryosining g'arbiy qirg'iqini iordaniyadan ayiradigan al kamara chegara eg'izida vazifa o'tayotgan bir yahudiy askari tarafidan qatl qilingan ikki hafta ilgarimi yahudiy askarlari iordan daryosining g'arbiy qirg'iqida bir falastinlik musulmon ularning jini zamin bo'lgan edi rabbimiz alloh la'natga uchragan bu yahudiylarni halok qilsin amin bu haftalik anglatishimiz mush oxirlashdi kelarki haftalik sonda ko'rishguncha rabbimiz allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz ishlarimizning o'ngishli davomlashishi uchun solih duoda bo'lg'aysizlar vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh rabbiga sig'inib bordur duosi Mağidu ezdilip Resul ezidin, bu cihat karvini uzak menzili. Sabırdır lazimi her bir seferde, notlar kökleydu tamçı sakini. Mağidu ezdilip Resul ezidin.